Kwa hiyo ukiona jambo anaamrishwa mke wa mtume, mama wa Waislamu, basi wanawake wengine kuyaendea hayo mambo ni jambo la aula zaidi. Ni aibu kubwa mwanamke wa Kiislamu kutojua Qur'ani mpaka sasa hivi. Kwa nini usijue Qur'ani wakati kuna vikao, kuna madrasa kama hizi zinafundishwa Qur'an? Kwa hiyo hakuna la kumjibu Allah tabaraka wa taala jilazimisha kuisoma Qur'an hudhuria majalis alquran kuwa na wirdu yaumia kila siku baada ya swala alfajiri au muda wako wa faragha ambao umemaliza kazi zako mbalimbali shika mushaf soma Qur'an alkarim ndani yake utapata nur katika moyo utapata khairi nyingi utapata baraka nyingi bali ndiyo jambo ambalo analolipenda zaidi mja Allah tabaraka wa taala, mja kufungamana na maneno yake. Sahaba mtukufu anaitwa Khabbab ibn al-Arat eh, sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika mtu mmoja akamwambia, ndugu yangu, taqarrab ila Allahi bima stata'ta, jikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala kiasi uwezavyo lakini wa'lam annaka lan tataqarraba ilayhi bishay'in huwa ahabba ilayhi min kalamihi lakini akampa tanbihi kwamba elewa huwezi ukajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kitu chochote kile anachokipenda zaidi kuliko maneno yake yani Qur'anil Karim lazima mtu upenda Qur'anil Karim uisome na upende kuisikiliza majumba ya Waislamu ambayo muda mwingi wakina mama wa Kiislamu ndio wanaoyasimamia, basi jizoeshe kusikiliza maneno ya Allah, jizoeshe kuweka angalau zile kaseti za Qur'an al-Karim, ili hata wale watoto wanapozaliwa na kukulia waanze kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtu anapojikurubisha katika mambo mengi Allah anampa kheri. Ndiyo Hababu akamwambia takaraba illah bima stata'ta fi lsala waldhikr waddua wa birru lwalidain walihsani ilayhima, mtu kuwafanyia ihsani wazazi wawili, mtu kutoa sadaka na mambo mengineyo, yote hayo lakini tambua hakuna jambo lilokuwa kubwa sana kama unapojikurubisha kwa Allah kuliko nini katika kusoma maneno yake kwa hiyo haya pia yanamsaidia kiasi kikubwa huyu mwanamke wa Kiislamu kujiweka mbali na nini na maasi na hii nukta ya mwisho ya wa ataati baalaha au zawjaha akifanya mwanamke katika jambo jingine la mwisho kumtii mume wake basi hapo ndio atafunguliwa milango minane ya pepo hapa pia ni jambo hili kubwa sana ambalo wengi katika wanawake wa Kiislamu wamelidogesha na wameona kwamba sasa hivi e, yani kama wanaita hii ni mfumo, mfumo dume kwamba labda kwa nini bwana niendeshe mimi wallahi wanawake wengi wanafanya kheri nyingi lakini anajikosesha mambo mengi na baraka kubwa kwa kuacha kumtii mume wake wallahi nabii alayhi salatu wassalam amehimiza katika hadithi nyingi sana juu ya umuhimu wa wanawake wa Kiislamu kuwatii waume zao ikiwepo kulazimiana katika majumba yao waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wanawake kulazimiana katika majumba yao ni jambo la kheri kubwa mwanamke akitoka basi iwe ni dharura mwanamke ha, hakatariwi katika kufanya shughuli zake maadamu ni za halali amejihifadhi haimna tatizo lakini kama hakuna dharura basi mwanamke kuwepo nyumbani kwake basi anakuwa katika sehemu ya salama zaidi bali mwanamke anatakikana amtii mume wake katika mambo yote asimuingize yoyote katika nyumba ambayo mume wake hafahamu bali hata yale mafungamano mtume wa sallam anasema eh, katika hadithi ya Uqba bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu eh, yani iyakum wadkhul ala nisa jiepusheni kuingia katika majumba ya wakina mama yawezekana mwanamke wa Kiislamu yeye amezoea labda nyumba yake kuingia kila mtu hapana hii haipo sawa sawa haswa katika wanamume al-ajanib eh, wanaume wale wakando mtume za salama ambaye yeye ni kiongozi wetu alikuwa anatuhutubia sisi wanamume na kwamba jiepusheni kuingia katika majumba e, ya ndani yake kuna wanawake mpaka sahaba mmoja eh, min al katika watu wa Madina akamwambia ya Rasulullah araaita alhamu waonaje hamu na ni ndugu wa mke ambaye maarufu anaita shemeji kene alhamu ni, ni ahu azauja ndugu yake na, na, na, na mke mtume akasema alhamu almaut shemeji ni umauti yani ina maana kwamba sio halali kuingia tu katika majumba bila sababu labda kuwe kuna dharura muhimu sana ambayo bila yeye kufika basi kutatokea madhara au itatokea matatizo makubwa kwa hiyo wanawake kujilazimisha katika yale mambo manne aliyoyataja mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo muhimu na haya yote mwanamke hawezi akayathibiti mpaka ahudhurie katika vikao vya elimu kwa sababu ukasoma dini yako ndo utaelewa ni ipi nafasi ya mume katika Uislamu. Mwanamume ana nafasi kubwa. Leo wanawake wa Kiislamu hata unakuta mwanamke anatoka bila idhini, idhini ya mumewe mtume anasema huyu mwanamke anakuwa katika laana mpaka pale atakaporejea kwa hiyo kuna kheri nyingi mtu anaweza akawa anajikosesha anaona amepata jambo hili amepata ile yawezekana kuna mapungufu madhambi ambayo unaoyafanya kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anaondosha baraka nyumbani baraka katika riski baraka katika utulivu baraka katika mali kwa nini ni kutokana na yale madhambi ma nazala balau illa bidhambi anasema ali bin abi talib anasema mitihani yoyote haiteremki isipokuwa kwa madhambi wama rufia illa bitauba na haiondoshi hiyo mitihani isipokuwa kwa kumtubia Allah tabaraka wa taala kwa hiyo wanawake lazima walazimiane katika kutii waume zao asifanye jambo lolote bila kuomba idhini asitoke bila kuomba idhini sasa hivi inatolewa taarifa tu yani mwanamke tayari yupo sokoni Kariakoo anampigia mume wake kwamba sasa hivi nimeshafika hapa Kariakoo nafanya fanya shopping kwa ajili ya ya Idi yani anampa nini taarifa jambo hilo halifai lazima wanawake wawe wanyenyekevu kwa waume zao ili wapate bishara wapate bishara njema aliyozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwepo kujihifadhi katika mavazi na kujiepusha na maasi. Wanawake wasitoke bila hijabu, lazima watoke hali ya kuwa majistiri kwa sababu tabarruj katika, na, na sufuri min sifati ahli nar, ni miongoni mwa sifa za watu wanawake wa motoni, kitendo cha wanawake kutojihifadhi. Sasa yawezekana haya mambo yana yanachukuliwa tasahul ule wepesi sana kwa sababu ya wanawake wengi hawajui dini na yawezekana pia wanawake labda wanatoka sehemu mbali ndio waifikie ile madrasa lakini unakuta wengine wana bahati kubwa madrasa za dini zipo katika mitaa yao kwa hiyo tuziimarishe hizi madrasa katika kusoma tuipende dini yetu katika kuisoma dini yetu kwa sababu tuelewe kwamba haya maisha ya dunia ni mafupi mno kazi haziishi lakini umri unakwisha wanawake wengi wa Kiislamu wanaakhirisha mambo mengi ya dini yao kwa sababu ima kusoma au kufanya ile taa kwa sababu wengi wao wana jahala yani hawafahamu mambo mengi ya dini lakini lazima mtu utenge muda ukitenga muda wa kusoma ndo utaelewa athari ya, ya uharamu wa mambo ya kamari uharamu wa mambo ya riba uharamu ya mwanamke kutovaa mavazi ya kisheria uharamu wa mwanamke kutomtii mume wake kwa hiyo tulazimiane na haya mambo manne aliyoyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aliyepokea Imam Ahmad kwamba mwanamke akiswali swala zake tano kama tulivyozifafanua kwa ufupi na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani na wenyewe tumeufafanua vile vile na akamtii mume wake tumefafanua kwa mukhtasar na akajihifadhi vile vile tumefafanua kwa mukhtasar basi milango yote ya pepo inafunguliwa nabii alayhi salatu wassalam ametupa bishara nyingi waislamu kwa ujumla na wanawake hususan ili wao kwa sababu ndio walezi anasema msemaji al-ummu madrasa idha a'dadtaha a'dadta sha'ban al-ighraq yani kwamba huyo mwanamke ni kama madrasa yani chuo ukimwandaa basi ndio utakuwa umeandaa taifa lililokuwa zuri, taifa lilikuwa jema, kwa sababu wakina mama ndio walezi, wakina mama ndio wasimamizi, wakina mama ndio ndio yani kila kitu katika jamii, na ndio maana Mtume akasema mwanamke yeye pia ana masuuli makubwa sana katika mali ya mume wake, na ataulizwa juu ya watoto, juu ya mali asitoe chochote bila idhini ya mume wake kwa hiyo bishara hizi ni kubwa sana ambazo wakina mama wa Kiislamu haya yote yatakuwa ni yamesimama kisawasawa kama vile wakina mama watakuwa ni wenye kujihusisha katika hudhuria katika majalisul ilmi vikao vya ilmu ndani yake itasomeshwa Qur'anil Karim itasomeshwa fiqhu sala, fiqhu siyam, alhaji na mambo mengineyo. Kwa maana hiyo, wanawake wa Kiislamu wamche Allah tabaraka wa taala, wamwogope Allah tabaraka wa taala, waelewe kwamba hii addunia fania, dunia itakwisha, hii itaondoka, tabakia Allah peke yake, na kule tutakapokwenda sisi mbele ya maisha ya barzakh hakuna jambo lolote atakayotusaidia isipokuwa yule atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala na moyo uliosalimika. Nafikiri imefika huu muda wa saa nne kamili kama ilivyoonyesha ratiba, na naelewa kwamba hii imefanyika mapema kwa ajili ya yale yale tuliyosema katika hii miezi ya Ramadhan. Wakina mama wa Kiislamu takiwa mkafanya khidma mkaandae mambo mbalimbali ya iftar na hayo yote katika faida niliyoelezea kwamba muelewe kwamba ni maajura mnapata ujira wala usihuzunike kwa sababu wengine anasema kwamba mimi sasa napewa kazi nyingi mimi sasa siwendi kuswali tarawehe mimi sasa siwezi kufanya hili hapana cha muhimu lazima uzihifadhi zile salawati alkhams lakini vile vile kukaa kitako katika kumwomba Allah katika kufanya adhkar na kuitafuta Lailatul Qadr hususan katika usiku masiku haya yaliyobaki ambayo Mtume saa salama kama ilivyokuja katika hadithi akiwaamsha mpaka wale wake zake kana idha dakhala al-ashru ahya al-laila wajadda wa shadda almizara eh, sema bibi Aisha kana idha dakhala alashru mtume alikuwa ikiingia ile kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani ahaya laila anauhuisha ile usiku wa aiqadha ahla na anawaamsha ahli zake katika kufanya ibada e, eh, wajadda wa almizara akafanya jitihada kubwa na mpaka akajifunga lile shuka lake lakini hivyo hivyo katika kuwakumbusha wanawake wa Kiislamu msisahau suala ya zakatul fitr wakumbusheni waume zenu wakina baba wana mambo mengi na nyinyi ndio washauri wao wakubwa wakumbusheni wasisahau kutoa zaka ya fitr ambayo ni chakula kinacholiwa katika mji bila shaka chakula maarufu ni, ni, ni mchele kwa hiyo yule mwanamume wa Kiislamu ambaye yeye ana wajibu wa kuitolea familia yake akiwa na familia ya watu wawili ana watu kumi na ana wazazi wake ambao wanaomtegemea basi yeye anatakikana atoe ile zakatul fitr kila mtu mmoja kuanzia yeye kilo mbili na nusu ambayo hicho ndo kipimo maarufu zaidi na yafaa kutoa hata siku mbili lakini ile kabla ya swala ya idi sasa hapo inakuwa ni ni wajib na anatakiwa amtolee kila mtu ambaye anayelazimika naye katika nane kumhudumia na hata ikitokea mfano mtoto amezaliwa kabla ya kuandama kwa mwezi shawali idi basi anatakikana vile vile amtolee yani awe amediriki adraka juz'un min shawwal wa adraka juzu min Ramadhan, amediriki sehemu ya Ramadhan na amediriki sehemu ya nini ya shawali Lakini kama mfano mtoto amezaliwa baada ya kuandama kwa mwezi wa Ramadhan, kwa, kwa mwezi siku ya Idi, basi inakuwa sio wajibu kumtolea. Kwa hiyo pia wakina mama kama alivyosema wao ni walezi, wakumbusheni sana waume zenu katika njia nzuri, katika suala la kufanya ibada lakini wawapeni ruksa vile vile kuhudhuria katika vikao vya ilmu ili muweze kufaidika zaidi na zaidi katika kuijua dini yenu kwa hiyo inshallah naomba ni shia hapa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabii wa ala alihi wa أجمعين ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin